nedjeljama. Molim Allah da vam u Kabuli, tako vaše ibadete, da vam podari svaku dobro ovoga i onoga svijeta našim hađijama, da primi njihove dove, da primi njihove ibadet i da ih e, očisti od grija kao da su od majke rođeni. I nastavljamo sa našim ciklusom predavanja e, e, na temu svojstvo milosti Boga Međutim, braćo moja i sestre, prije nego što vam se počne obraćati vezano za ovu temu, želim da vam a, najavim jednu a, po mom je tako vlastno mišljenju jednu veoma važnu temu jedan, jedno veoma važno a, predavanje koje spremam ono se tiče najviše a, ljudi koji žive u dijaspori a zatim i, i šire primjetno tako da se često, da pogotovo u zadnje vrijeme, da je dava dobija nekakvu svoju drugu dimenziju, primjetna su velika hapšenja, primjetne su velike nesuglasnice među džematima, primjetne su velike greške. Zaista, braćo i sestre, e, moramo se osvrnuti da vidimo na stanje zašto se ovo ovako dešava, je li to a, e, a, e, naša kazna prema nama od naših grija ili su to iskušenja pak, tako? A, bojati se, bojati se da je ovo a, zaista, jer nesloga među nama i ovoliki razdor, ili tako ničim drugim rezultirati ne može osim kaznom od strane Lava i Tala. Ovo sigurno nisu iskušenja da bi mi bili čuški, tako. Međutim, <clears throat> ja sam, zato sam i htio da napravim jedan ders koji bi možda, Allah najbolje zna, treba pustio i na YouTube, naime, e, o uzvraćanju gostoprimstva, tako. Vi koji ste otišli u dijasporu, Hoćeli ste da zaradite svoj dunjaloški hljeb, imate pravo, tako. I e, bojim se da, da e, ima, ima nekakvi, ajde da kažem, toga iskorištavanja ljudi, jel tako, nas muslimana. Jer ako te neko ugosti i primi i dadne ti, jel tako, uslove za život, nije, nije od suneta, braće i sestre, da mu to uzvraćaš na način a, koji, koji, nije, koji nema ništa sa sa vjerom, je tako? Pa sam ja na tu temu mislio da spremim sa dokazima, je tako jasno, uh, poslanika, ali i salatu wasalam, da li se treba na dobročinstvo, tako, pa makar to bio od strane nevjernika, da li i kako se treba uzvraćati na kraju krajeva, je tako? Ovdje nećemo govoriti o meselama kufra e, imana, to ne dotičem se toga, nego samo govorim o meselama lijepog postupanja i pravednosti, pa se bojim pa se bojim zaista, braće i sestre, da je se e, ova stalna prevrtanja, da su, da uzimaju maha i da dosta muslimana su uznemiravani, uznemireni, ali nemaju, nemaju mnogo udjela u tome, što znači da zaista moramo paziti šta govorimo, gdje govorimo, šta radimo, kome se obraćamo, jer e, bez obzira o kome da se radi, bilo koji musliman na čitavoj zemaljskoj kugli, nema niko pravo, tako, makar živio kakvoj, ne znam kakvoj sigurnosti u okruženju, da svojim govorom ugrožava drugog muslimana. Nema niko pravo, braćo moja, tako mi je Allah uzvišenog. I ovo sigurno a, e, dovelo je, tako, zbog razno raznih reklama i svega i svačega, dovodi do ovakve situacije u kojima su a, e, naša braća i sestra zaista dovedena u jedan položaj a, e, koji više nije potlačenost, nego čisto provociranje i tako dalje. Pa sam na tu temu mislio da spremim inša autela, a bit ćete a, blagovremeno o tome obavještini. Nastavljamo sa našim predavanjem, našim serijalom. Večera ćemo obraditi, Allah najbolje zna, mislim da ćemo moći dvije teme e, i dva Allahova uzvišena imena i svojstva, svojstvo zadovoljstva, zatim svojstvo milosti i milosti i oprosta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina amenu wa amilu salihati ulaike hum uh, khairul barije a oni koji vjeruju čine dobra djela oni su zaista khairul barije najbolja stvorenja jazahum inda rabbihim جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا kaže uzvišeni njih e, nagrada u gospodara njihova čeka edjenski vrtovi kroz koje e, rijeku, rijeke teku i u njima će vječno i zauvijek biti. <clears throat> Radijallahu anihum varadu anje, kaže Allah je zadovoljan njima, a i oni će biti zadovoljni njime. Zalike je limen hašija rabbe. E, to će biti za onoga ko se bude e, hašija rabbe, bojao svoga gospodara. Ovaj ajet ukazuje braće i sestre na jedno od Allahovi savršenih svojstava, radnje, tako. Uh, poznato je, kako smo učili od prije, da se Allahova savršena svojstva dijela na lična i svojstva radnjih dijela. Razlika između ovih svojstava ogleda se u tome što se lična svojstva odnose <clears throat> na Allahovo biće i ona su samim tim neodvojiva od njega. Tebare Kjelutala, poput svojstva lica, ruku, govora, vida, života, znanja, snage i tako dalje, dok su svojstva radnji dijela svojstva njegovog uzvišenog bića koja podrazumijevaju ono što Allah čini i radi kada hoće, a kada ne želi to ne radi, poput svojstva spuštanja silaska, uzdizanja, dolaska zadovoljstva i tako dalje. Navedeni ajet e, potvrđuje Allahovo savršeno svojstvo riječima radi Allahu anhum Allah će njima biti zadovoljan. Što se tiče ove osobine kod stvorenja ona se opisuje kao rado srca, je tako? To jest, eh, kad, eh, ona usvićenost kad se osjeti u srcu. U vezi s tim, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mutalib, prenosi da je čuo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam slastima će osjetiti da onaj, onaj zadivile pa je rekao ponovi je Allah poslaniće pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je čuo vjerovjesnika ali i sallatu wa sallam da je rekao onaj kod koga se nađe troje osjetit će slasti mana da su mu Allah i njegov poslanik draži od svi ljudi od svog brata muslimana da ga voli samo isključivo im Allaha i da prezire povratak u kufr nakon što ga je Allah izbavio iz njega. Kao što mrzi da bude bačen, da bude bačen u vatru. Ovo je nagrada od Allaha tabar kevtala svakom onom ko Allahu i njegovu poslaniku ali sallatu wasalam bude dao prednost nad samim sobom, svojim strastima i ostalim stvorenjima. Kad se ovo svojstvo odnosi na uzvišenog Allaha tabar kevtala, to je stvarno zadovoljstvo onako kako to priliči dolikuje moćnom Allahu subhanahu wa ta'ala. S tim da njegovu kakvoću ne zna niko osim njega. Dokaz koji pućuje da je to stvarna osobina jeste povezanost ove osobine zadovoljstva kojom se opisao Allah tebareke wa ta'ala sa osobinom zadovoljstva kod stvorenja i njeno spominjanje odmah nakon Allahovog zadovoljstva u više ajta. Jedan od njih je navedeni ajet koji smo malo pročitali iz sure Al-Bajine. Radijallahu anhum wa radu an. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Ili, ili iz sure Teube Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirama, jensarijama i svima onima koji slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime, tako. Allah te barke u ta'ala nas u ovom ajetu sad obavještava da je zadovoljan prvi muslimanima i svima onima koji slijede dobra djela koji budu radili, tako. I da su oni zadovoljni njime, što im je zašto pripremio dženecke bašće i ugodan, ugodan boravak. Allah tabarek je otara zadovoljan je njima, njihovom pokornošću, iskrenošću i dobrim djelima. Njihovo zadovoljstvo, Allahom je zadovoljstvo sa nagradama koje im je on tabarek je otara pripremio, kao što se navodi u hadisu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam od Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu anhu Allah će zaista pozvati džennetlije pa će reći o stanovnici dženneta i oni će mu se odazvati odazivamo ti se gospodaru naš i stojimo ti na usluzi jeste li zadovoljni upitat će Allah tabarike od tala a oni će odgovoriti kako ne bismo bili zadovoljni kad si nam dao ono što nisi nijednom drugom od svojih stvorenja, ja ću vam, reći će on, dati nešto još bolje od njega. A šta ima bolje od ovoga gospodara naš, upitat će oni, spustit ću na vas svoje zadovoljstvo i nakon toga se nikada više na vas neću ne ljuti, reći Allah, molim Allah da budemo, da budemo od Allahovo zadovoljstvo uh, sa vjernicima, braćo i sestre, predstavlja znajte sigurno najveći stepen blagodati. Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَعَضَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله بشارة وأضى الله وأضى الله المؤمنين والمؤمنات على بشرة بينتما بينتما جنة تجري من تحتها الأنهار جنة كباش شكل سكوية شريكة تجي الخالدين فيها ومساكن طيبة يديني ونما شبيش نبرا متي في جنة آه، يديني دورة وفرتم ما هذا يسكين الزدوويست والله الله veće je od svega toga subhanallah braćo sestre pogledajte od svega što će Allah dati u džennetu veće je ovo Allahu zadovoljstvo o, o, veće je od svega toga pa kaže uzviše na kraju zalike huvel feuzul azim to će zaista zaista je to veliki uspjeh zadovoljstvo stvorenja se uklodi da o tome ogleda u tome da će svaki od njih biti zadovoljan sa nagradom i mjestom u džennetu koje mu Allah dodijeli, smatrajući da niko nije dobio bolje od njega. Kaže dalje uzvišeni, Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjerno zakljeli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit će ih skorom pobjerom. Allah Tebar, kao tala ovde, e, ističe i potvrđuje svoje zadovoljstvo vjernicima, koji su se zavjetovali poslaniku, ali i selat vaselam pod stablom, što je bilo e, u hude, na Hudebiji, ne tako. Zato pripadnici Ahli Sunneta, kako smo govorili prije, po pitanju Allahom osobina, imaju sljedeći stav. Potvrđuju sve osobine koje Allah Tebar Keotala potvrdio sebi, odnosno kojima je sebe opisao ili kojima ga je opisao poslanik, ali i selatu vaselam, negiraju poistovjećivanje Allahovi osobina sa osobinama stvorenja. Zatim, negiraju znanje o kakvoći tih osobina, jer niko ne zna kakve su Allahove osobine i kakva je njihova kakvoća. Međutim, e, neophodno istaći da kakvoća postoji i mi ne negiramo postojanje te kakvoće, nego negiramo znanje o toj kakvoći. Naravno da postoji oni koji negiraju ovu vrstu Allahovi osobina, svojstva radnji dijela ili ih pojašnjavaju na svojstven način udaljavajući se od stvarnog značenja, poput kulabija. To je frakcija u islamu koja se pripisuje Abdullahu Nuseidu, Mukolabu, koji je naginjao pravcu učenjaka haditha, ali kada je spoznao da učenjaci ne upotrebljavaju razumski dokaz u dokazivanju postojanju Allaha Tebara Kautala i njegovih savršenih osobina, ostavio je pravac ehli haditha, Nakon toga je izmiješao pravac Eli Hadisa i pravac Džahman i Safvana, potvrdujući neke osobine i tumačeći ih na svojstveni način. Tako je razumskim dokazivanjem potvrdio sedam osobina, a u tome su ga slijedile Šarije, Maturidije, dodajući, dodavajući osmu osobinu. <clears throat> tako su tezile, tako tvrde da je Allahov govor stvoren, a to isto kažu i za ove osobine koje se vezuju za Allahovu volju. Allahovu sržbu pojašnjavaju metaforično, tvrdjeći da je to njegova kazna, a da je zadovoljstvo njegova dobrota i dobročinjstvo prema robovima i da su takve osobine stvorene i odvojene od njega. Ibn Kulab, ovaj uh, eh, frakc... u začetnik te frakcije, je želio da odgovori ovim zlobludjelim sektama potvrđujući Allah, potvrđujući Allah osobine radnje i dijela, te rekao, ovo nisu lične Allahove osobine njegovog bića, koje su uvijek pri njemu, ali su te osobine od uvijek pri Allahu. Međutim, osobine poput osobine zadovoljstva Srbije prezira, što su Ibn Kulab krivo tumači osobinom njegove volje i radete, ali tako. Svobno tome, njegov govor je identičan, govor je Šarija i Maturidija, koji Allahovo zadovoljstvo tumače kao njegovu nagradu i dobrotu prema stvorenjima, a srđbu kao njegovu strašnu kaznu. Ovakvim tumačenjem su ostupili, naravno, pravca ili sunnata ili džemata u pogledu ovih osobina sa više aspekata. Prije svega, što ne smatraju da te osobine opstoje prije Allahu te Tebareke Oteala, njegovom voljom izborom. Zatim smatraju da uzvišenom Allahu ne priliči da bude opisan ovim osobinama i zbog toga ih tumače općom Allahovom voljom iz ovog možemo zaključiti potvrđivanje Allahove osobine i zadovoljstva, potvrđivanje Allahove rad, osobina radnji, kada nešto hoće, to i radi, kada nešto neće i ne radi. Odgovor onima koji negiraju navedenu osobinu ili je tumače metaforično, udaljavajući se od stvarnog vanjskog značenja. Potvrđivanje da robovi posjeduju slobodnu volju izbor u svojim postupcima. I na kraju potvrđivanje ulohijeta da Allahom pripada apsolutno pravo da bude obožavan. Sljedeće svojstvo koje ćemo raditi, braći i sestre, jeste svojstvo milosti i oprosta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo od Sulejmana i glasi Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha milostivog samilosnog. Pored mnogih ajeta koji potvrđuju Allahovu savršenu osobinu milosti i oprosta, novotari koji ima negiraju ove osobine poput džahmija, šarija, Mu'tazila i njihovi sljedbenika, tvrdeći da je ovim osobinama nemoguće opisati uzvišenog Allaha, tabareke, otala. Jer je osobina milosti mehkoća srca, a to ukazuje na slabost, nemoć, nježnost, a sve navedeno, nedoliko je Allahu, subhanahu wa ta'ala jer je Allah uzvišen od samog značenja izraza milost. Oni smatraju da zdrav razum ne može prihvatiti vanjsko značenje ovih svojstava, te da se pod svojstvo milosti misli na elihsan, značenje e, ovih svojstava, te da se pod svojstvo milosti misli na a, e, dobročinstvo, tako, njegovu blagodat koju pruža stvorenjima, ili iradetul ihsan, njegovu volju za pružanjem i davanje blagodati stvorenjima. Ehli sunnet ovu osobinu potvrđuje prvenstveno šerijaskim tekstovima Kur'ana i sunneta, ali se može potvrditi i razumom. S obzirom na to da ove sekte ne priznaju Allahovo svojstvo milosti, postavljamo im pitanje. Kako ste onda Allahu potvrdili svojstvo volje htjenja? Na ovo pitanje oni odgovaraju kada pogledamo dvije osobe, primjećujemo da se razlikuju po nekim pitanjima. Jedna je, na primjer, upućena, druga nije. Jedna je zdrava, druga nije. Jedna je bogata, druga nije. Tako da sve to upućuje da je Allah tako htio. Na osnovu toga potvrđujemo Allahu svojstvo volje htjenja. Ovu njihovu tvrdnju e, obara sljedeća činjenica na koju ih upozoravamo i govorimo. Isto tako, Kao što htjenje ima tragovo koji upućuju na svojstvo Allahovog htjenja, također i milost ima svoje tragove koji upućuju na svojstvo Allahove milosti. Kada pogledamo stvorenja, vidimo da Allah vodi brigu o njima i daje im obskrbu, snagu, pomaže ih protiv neprijatelja, a sve navedeno ukazuje nam da je prema njima milostiv ili da je srdit na one koje kazni i uništi. <clears throat> Tako jedan od tragova njegove milosti to da je spasio svoje iskrene robove poput Nuha i oni koji su bili na lađi. Zatim Huda, Saliha, Švajba i oni koji su s njim povjerovali. Potom našeg poslanika ali sr. Islam koji ga je pomogao i osnažio. Sve ovo pućuje na to da Allah milosti prema njima čim ih je pomogao i putio na pravi put. Zato razmislim kako su pogrešno protomašli ovo Allahovo veliko savršeno svojstvo za kojim žudi svaki vjernik i vjernica i žele da ih uzvišeni Allah te barke od tala obaspe svojom milošću, molim Allah da budemo imi od tih. Jer kada upitaš bilo kojeg vjernika šta želi, svako će ti reći, želim da mi se Allah smiluje. Kaže uzvišeni, Ahmetullahi, Qarib, Minal Muhsidin. Allahova milost je doista blizu oni koji rade dobra djela. Obratite dobro, braće i sestre, ponovit ću ovaj ajed ponovo. Inna rahmetallahi qarib minal muhtirin. Allahova milost je zaista blizu oni koji rade dobra djela. Gledajte, iz navedenog se zaključuje da nije ni dozvoljeno ni ispravno tvrditi da je rahme ima značenje el ihsana, dobročinstva ili iradetu el ihsana. Allahove volje je da podari blagodati stvorenjima. Ova zabrana proizilazi iz tri razloga. Prvo, jasno se suprostavlja samom značenju riječi u Koranu i Sunnetu. Drugo, takav postupak je ustupaj od konsenzusa učenjaka zdrave tradicije. I treće, za takvu tvrdnju ne postoji nikakav dokaz. Kaže Allah tabareke wa ta'ala Alladine jahmilune arše wa men haulehu yusabbihune bihamdi rabbihim wa yu'minune bih ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم kaže uzvišeni meleki koji drži arš i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprošteni gresi vjernicima Gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Značenje ovog ajeta je sljedeći. Tvoja je milost veća od njihovih grešaka i grijeha, a tvoje znanje obuhvata sva njihova djela riječi. Poznato je da postoje dvije vrste Allahove milosti, opća i posebna, opća je milost koja uhvata vjernike i nevjernike, dok posebna samo vjernike. Milost koja se spominje u ajetu je opća milost koja uhvata i vjernike i nevjernike, a na to ukazuje sam ajet. Gospodar naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem. U ovom ajetu Allah je svoje apsolutno znanje spomenuo odmah nakon svoje milosti. I poznato je da Allah svojim znanjem obuhvata sve. Odnosno da njegovom savršenom nazoru ništa ne promiči. Kaže Allah tabara kada tala, onome koji radi e, dobro bio muškarac ili žena, a vjernike mi ćemo dati da proživi lijep život. I doista ćemo i nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Ovaj lijepi život znači da je zadovoljan i u obilju i oskudici, da iskazuje zahvalnost na svim Allahovim blagodatima i da se ne žali na stanje u kojem se nalazi, da je zadovoljan Allahovom odredbom A sve navedeno može tvrditi još ti samo iskreni Allahov te bareke u ta'ala rob, koji je svakom stanju sretan i radostan. S druge strane, karakteristika kafira je vješto nezadovoljstvo u svim segmentima života. Allah djela va'ala kaže u rahmeti usti'ata kulle še'i a milost moja obuhvata sve. Pa kaže dalje gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv. Allah tabaraka ta'ala je iz svoje neizmjene milosti, blagodati i dobrote i darveživosti propisao sebi da bude milostiv. Odnosno da njegova milost prevladava srbu. Da pa kaže uzvišeni da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže. Ništa živo na površini zemaljskoj ne bi ostavio. U ovim ajitima je jasno znači da Allahova blagost i milost prema ljudima sprečava njegovo trenutačno kažnjavanje koje su zaslužili svojim postupcima, pružajući im tako mogućnost teobe i popravka sve do nekog e, do roka, sve do roka određenog. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الْغَفُورُ rahim On prašta i milostivi. El Gafur je onaj koji prikriva počinioca greha, ne razotkriva ga i ne iznosi njegov postupak na vidjelo i prašta njegov vrij. Od danas sajbe Malika prenosi se da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Činite dobro, tijelog svoga života izložite se Allahovim mirisima, jer Allah ima mirise svoje milosti koje daje kome hoće od svojih robova i molite ga da sakrije vaša ružna djela i da vas sačuva od straha. Od Safana ibn Mihreza, Mihreza radijalahu anhu, prenosi se da je rekao, bio sam u društvu Ibn Omera, kad se pojavi neki čovjek, a on mu reče, šta si čuo da Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem govori na sudnjemu danu? Kaže, čuo sam da govori Allah tebar kao ta'ala će na sudnjem danu približiti vjernika i staviti na njega svoju koprenu i sakriti ga od svijeta. Zatim će ga onda upoznati sa njegovim grijesima i reći mu Znaš li za taj grijeh? Znaš li za taj grijeh? Pa kada mu iznese njegove grijehe i on vidi da je propao Allah te bareke u tala reći će Ja sam te grijehe sakrio od ljudi na dunjalku a danas ti ih praštam. Zatim će mu se dati knjiga njegovi dobri dijela što se pak tiče nevjenika i munafika licemjera njima će reći ovi su izmišljali laži na gospodara svoga, neka Allah ovo prokletstvo stigne, stigne zulumčare. A Allah je, a Allah je <clears throat> najbolji čuvar i on je najmilostiviji. Pa kaže dalje, zar ne bi, zar vam ne bi bilo drago da imamo Allah oprosti, Allah prašta i sve milostanje? To jest, vaše opraštanje onima koji su vam učinili neki vid nepravde ili nasilja, uzrok je da ila oprosti, Allah oprosti vama. Allah je opisao svoga poslanika, ali salatu wasalam, ovim plemenitim svojstvom milosti. Pa kaže, došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti. Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Zatim Allah iskrene vjernike opisao svojstvo milosti. Muhammed je lao poslanik, a njegovi sledbenici su strogi prema nevjernicima, a su samilosni među sobom. Poslanik Ali Salatu Vosalam opisao vjernike općenito kao milostivi prema svim stvorenjima. Od Allah bin Amra radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi vselem rekao onima koji su milostivi, smilovat će se milostivi. Smilujte se onima na zemlji, smilovat će vam se onaj, onaj sa nebesa imamo još e, braće i sestre samo još malo pa ćemo završiti sa ovom imajte malo sabora i sa ovim drugim Allahovim tebareke avotara svojstvom e, nije dozvoljeno da tako da čovjek svjesno greški griješi i istrajava tvrdeći kako je Allah milostiv kako će oprostiti slično tome ovo nije dozvoljeno iz nekoliko razloga prvi Ustrajnost u činjenju malih grijeha prelazi veliki, jer takav postupak sadrži pocijenjivanje i smatranje neva, nevažnim Allahove pretnje kao i sigurnost od njegove kazne. Drugo, ustrajnost u malim grijesima vodi ka velikim. Onaj koji ustrajava u malim olahko svata i grijehe i pretnju koja je izrečena za njihovo činjenje. Kada osoba ustrajava u činjenju malih grijeha, samo je pitanje vremena kada će preći na činjenje veliki. A osnovni razlog koji vodi ka tome jeste pocijenjivanje i omalovažavanje određenih grijeha, što je postupak koji ukazuje na, na lice mjesto. Isti s tim iskin, iskinski vjernik. Istinski vjernik svaki grijeh smatra opasnim, jer ima izgrađenu svijest o veličini gospodara, ali cemjer svaki grijeh smatra malim i nevažnim zbog slabosti i slabe svijesti o veličini Allaha te bareke Votala. ta'ala. Griješenje vodi ka kufru. Mali grijesi otvaraju vrata velikim, a veliki kufru. Svaki grije na srcu čovjeka ostavlja tamnu mrlju, koja sa vremenom proširi i prekrije svjetle upute i u potpunosti oslabi iman. Tada čovjek postaje lahak plin. Allah te bareke od tala kaznit će određene grešnike, posebno one koji su svjesno olahko činili prijestupe. Jer kada čovjek zna da je nešto zabranjeno, a to ipak radi, Takvim postupkom se povećava i grijev. Kaže Allah te barke Tebar a, nakon svoje milosti spominje svoju kaznu. Kaže robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je kazna moja doista bolna kazna. Ovaj ajed govori potuđivanje, je tako, Allahovi osobina, milosti i oprosta, to je odgovor džahmijama i mohtezilama i šarijama i svima onima koji slijede, E, potvrda Allahove jednoće i uh, robobijeta, tako. To se, uh, to je Allah Tebar koji tala spomenuo u, spomenuo u ovome, u ovome ajetu. Draga moja braćo i sestre, to je otprilike to što sam ja večeras spremio sa vama da podijelim. Zaista želim vam svaki hajr. Moj, moj uh, nasihat vama, pogotovo koji ste vani u dijaspori, nemojte nasjedati na ove kurdske podvale, pazite se dobro, jer danas e, nevjernici namjerno pošalju ljude kako bi vam prišli na ulici da vas isprovociraju, a zatim da vi uradite nešto što e, oni u stvari i žele, tako. Pazite se dobro, a, e, kad kažem pazite se, nemoj da ovo preraste u, u nekakav a, e, a, pesimizam, ne do Allah, tako, ja kažem, pazite se dobro što govorite, pazite dobro kome šta govorite, s kim razgovarate, gdje govorite, o kome govorite, dobro se pazite braće i sestre, a, e, moramo saburati jer ne, nemojte da pružamo nevjenicima usluge da nam pune zatvore samo zato što smo nešto progovorili ili rekli ili nekome prijetili, a nismo imali opravdanje zato zato vas bratski savjetujem. A, e, nemojte e, rušiti gostoprimstvo, nemojte rušiti ako vas je neko primio u svoju kuću, u svoju državu, nemojte mu to vraćati na način kako to ne dolukuje muslimanima. Imate danas razna polja za ispoljavanje, jel tako, onoga što imate u svojim prsima, jer zasigurno ovo što vidimo jeste, a, nije ništa drugo nego a, da se a, zatvori ta guta pune najviše muslimanima, nažalost, ali vas bratski savjetujem, dobro pazite šta govorite, dobro pazite šta radite, nemojte svoje, izvagajte dobro svoje postupke, jer vi tamo imate svoje familije, imate svoju djecu, mnogi ste ostvarili i dosta i tog radnog staža i ne znam čega već, pa nemojte sami sebi tako praviti na kraju krajeva, sve će se to i vratiti nama samima, jer svo zlo je od nas sami, da ne bi išala napravili nešto što od čega se možete ne do Allah da do Allah da nas Allah toga sačuva kajati onda kada bude kada bude e, možda i malo kasno zato vas bratski savjetujem čuvajte se Allah onda u svaki har vi pogotovo u dijaspori nemojte nasjedat na ove proteste njihove lažne nemojte nasjedat oni će halalite oni će platiti nekolicinu kurda da će im novce samo da ovi krenu ne bi li vi uzvratili i vidjeli ste sami samo će hapsiti onda muslimane a ove će ostaviti na miru. Zato vas, bratski, savjetujem, čuvajte se, pazite se, čuvajte svoju vjeru, nemojte na račun vjere ni popuštati normalno, čuvajte svoj din, svoj telhid, svoj iman, čuvajte svoje familije i pazite dobro, braće i sestre, šta govorite, s kim se dopisujete, ovo vam pouzdano govorim, klonite se Facebooka i ja moram se izraziti na vlakuša od strane nekoga tamo, ibn dabun bubun, sklonite se toga, danas e, je ovo pouzdano znam, ljudi su montirani samo da vas provociraju da vi, da e, vaš profil, da tako, vašu ličnu kartu uzmu u obzir, a zatim vam pošalju rano ujutru specijalce i onda već sami znate kako je Allah molim da pomogne islami muslimani u čitavom svijetu, da nam podari razboritost, da nam oprosti naše greje i sramote pokrije, ono što sam pogodio te od moga gospodara što sam pogrešio to je od mene molim Allah da mi oprosti a, a Allaha molim da nas sve zajedno sastavimo dženetu sa poslanicima, šehidima i sve iskrilim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh